tačno prije godinu dana, 1. jula 2006. godine, Bosna i Hercegovina je potpisala ugovor o uspostavi energetske zajednice Jugoistočne Evrope. Predsjedništvo naše zemlje je ratificiralo ovaj ugovor krajem jula prošle godine i njegova implementacija predstavlja jednu od prvih, ali i najvažnijih stepenica u pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji. Ugovor o energetskoj zajednici koji je potpisan u Atini 25. oktobra 2005. predstavlja postizanje najvećeg internog tržišta za električnu energiju i gas na svijetu uz učešće 34 zemlje, 27 članica Evropske unije i Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Kosova i naše zemlje. Građane naše zemlje pitali smo šta misle o koristima koje naša zemlja ima od ovog ugovora. Kada oni ulažu vamo, slabo bi to je bilo jedino uvezivanje sa zapadnim zemljama to bilo bolje. Nisam uopće upućen u tu stvar. Imala bi koristi. Znači, ne bi imala problema sa energetskim potrošnjom. Pa, vjerovatno bi imala. a ne znam koji. E, energetska zajednica nema blagu veze, vjerujte. Ne znam, Boga, <laughs> ja, ja su to slabo razumim, vjerujem. Ne vidim da bilo ko od ljudi koji pregovara bilo šta za državu Bosnu i Hercegovinu uopće osjeća potrebu za odgovornost. Ma ne, mislim da ne bi imali, mi imamo svoje struje dovoljno. Ka, kako smo nerazvijena, više štete nego koristi. Pa imala bi dosta. Više bi imala nego sada što uvoze. Sigurno snabdjevanja energijom, kako domaćinstava, tako i privrede, možemo osigurati tek novim investicijama u energetski sektor. Za bilo kakvu novu gradnju i razvoj sektora potrebna su značajna finansijska sredstva koje Bosna i Hercegovina očekuje od stranih investitora – Ono što može privući investitore u energetski sektor jesu prevashodno rezultati njegove reforme i potpisani ugovor o energetskoj zajednici zahtjeva upravo tu reformu. Ugovor o uspostavi energetske zajednice Jugoistočne Evrope nalaže Bosni i Hercegovini da usaglasi svoje zakonodavstvo sa direktivama o električnoj energiji i gasu koje vrijede za sve zemlje Evropske unije – Rok za usaglašavanje zakonodavstva bio je 1. juli ove godine i naša zemlja ga nažalost nije ispoštovala. Evropska komisija u Bosni i Hercegovini izrazila je zabrinuto zbog neispunjavanja direktiva iz ugovora o čemu govori Frane Marojević, pod podparol Evropske komisije u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija je zabrinuta jer Bosna i Hercegovina nije još uvijek ispunila zahtjeve koje je preuzela potpisivanjem ugovora o energetskoj zajednici. E, rok za E, uspostavu e, regulatornog i pravnog okvira e, je će prvog 1.7. ove godine i koliko smo mi upoznati još uvijek nisu napravljene sve pretpostavke da se to i provede na vrijeme. U tom kontekstu smo i uputili jedno pismo upozorenja ministarcu vanjske trgovine Bosne i Hercegovine koje je zaduženo u Bosni i Hercegovini da prati provedbu tog sporazuma jasno je da e, zemlja koja e, se približava Evropskoj uniji treba ispuniti i svoje međunarodne obaveze, obaveze koje preuzima i potpisuje sa drugim zemljama e, Evropske unije. U tom kontekstu smo zabrinuti da to nije do sad urađeno. Energetsko tržište jugoistočne Evrope obuhvata oko 80 miliona ljudi i uspostavljanje regulisanog tržišta bi minimaliziralo rizike investiranja, što je još važnije snižavanje ukupnih troškova njegovog funkcionisanja. Zemlje regiona, privatni investitori te potencijalni ulagači u energetski sektor imaju veoma jake interese da se ugovor o energetskoj zajednici što prije implementira – Označaju njegove implementacije za Bosnu i Hercegovinu i region jugoistočne Evrope govori Eldar Dizdarević, urednik portala investitor.ba. Ugovor o uspostavljanju energetske zajednice je u principu jako bitna i važna stvar za liberalizaciju celokupnog elektroenergetskog sektora i tržišta. Osnovna intencija, je namjera tog ugovora je da se povežu svi jeli, korisnici, proizvođači, električne energije u regiji i da se e, strujom u toj regiji može slobodno trgovati. Konkretno za Bosnu i Hercegovinu to znači da svi tarifni kupci koji su dobili licencu, odnosno dozvolu od regulatornih komisija, već sad mogu kupovati električnu energiju tamo gdje je njima jeftinije. Znači, to su sve veliki kupci koji uh, ko, uh, koriste velike količine ener električne energije i koji na, na te količine mogu dogovoriti popuste pri uh, kupovne. Evropska unija ima i svoje smjernice prema kojima se rukovodi u kreiranju energetske politike regiona. Pojedinačna tržišta Zapadnog Balkana su suviše mala da mogu podržati značajne investicije u gasi elektroenergetski sektor – U zemljama regiona su snažni politički rizici za ulazak komercijalnih banaka na ovo područje, pa je potrebno donijeti zakone za zaštitu investitora i kreditora. Međusobna energetska zavisnost zemalja regiona je očiglednano da bi se odnosi među njima stabilizirali, neophodno je uspostaviti čvrste zakonske podloge pod sponzorstvom autoriteta izvan ovog područja – To će omogućiti prijelasa državnih na regionalnu politiku razvoja elektroenergetike i gasnog sektora. Međutim, zemlje regiona nisu spremne da svoju energetsku i ekonomsku budućnost stave u ruke svojih susjeda bez zakonskih garancija i garantora. Same političke deklaracije nisu dovoljne za to. Mirza Kušljugić, profesor na elektrotehničkom fakultetu u Tuzli i poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta objašnjava zašto se kasni u implementaciji direktiva Evropske unije o energetskoj zajednici. Za provođenje ugovora koje smo mi potpisali, dakle o energetskoj zajednici, zadrženo ministarstvo vanjske trgovine i ekonomske odnosa u kojem jedna ili dvije osobe radi na tom posla. Dakle, ima objektivna okolnost da mi nemamo kapaciteta da realizujemo ugovore koje potpisujemo. A druga stvar je mi obično ugovore potpisujemo bez toga da imamo nameru da ozbiljno realizujemo ono što što potpišemo. Mislim da ćemo mi biti u poziciji da ćemo neke stvari iz ove energetske zajednice iz tog ugovora morati provoditi u trenutku kad ne budu odgovarali nama i da ćemo moguće doći u poziciju koju smo došli kad smo potpisivali bilateralne sporozume o poljoprivredi da onda nakon godinu ili dvije dana zaželimo što smo neke stvari ovaj, implementirali. Pa mislim da je odgovor dosta i jednostavan, da je proces u federaciji bio spori A, jer je vrlo teško voditi proces dok se ne reši problem sa rudnicima, dakle tu je malo situacija drugačija, a B, vjerovatno interes bio da se da se ne uradi restrukturiranje. Vjerovatno interes bio da se zadrži kontrola na sektoru onako kako je danas. Pokušali smo kontaktirati predstavnike Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa u čijem je resoru i nadgledanje implementacije ovog ugovora, no kako je za vrijeme pravljenja ove emisije u Bečićima u Crnoj Gori u toku bio redovni sastanak Ministarskog vijeća energetske zajednice, nismo bili u mogućnosti dobiti zvanični stav ovog ministarstva. Slušate emisiju o ugovoru o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope. Ugovorom o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope definisana je strategija restruktuiranja sektora energetike u svakoj zemlji potpisnici ugovora. Strategija restruktuiranja obuhvata snabdjevanje gasom, akcione i planove za električnu energiju, razdvajanje djelatnosti, regulatore električne energije, definisanje tarifa te nezavisne operatore za snabdjevanje električnom energijom. Što se tiče Bosne i Hercegovine, u oblasti električne energije su napravljeni određeni pomaci, no u sektoru gasa gotovo ništa nije urađeno. Zašto naša zemlja nema nikakvih zakonskih okvira u oblasti gasa, te da li će zakonske regulative biti uskoro donešene, pitali smo gospodina Huseina Trumića, zastupnika stranke za Bosnu i Hercegovinu u federalnom parlamentu i članu odbora za energetiku, rudarstvo i industriju. Pa, nismo imali na odboru jednu inicijativu od e, direktora E, gasa da se ova materija uredi, međutim u prošlom sazivu e, nije bilo dovoljno interesovanja i taj također dio posla je pomeni nezavršen. Ali evo, u novoj politici vlade federacije vidimo da je u narednom periodu to u prioritetu. Znači, uspostavljanjem i novog kraka snadbijevanja federacije, odnosno Bosne i Hercegovine gasu, znači to je priključenje na ovaj koridor e, u Bosanskom brodu i e, evo, znači i definiranje znači gasne politike u Bosni i Hercegovini bi bilo i za zakonom regulirano. U Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj doneseni su akcijski planovi za restruktuiranje energetskog sektora harmonizirani između oba entiteta. Sektor se na državnoj razini restruktuira osnivanjem državne regulatorne komisije, jedinstvenog nezavisnog operatora sistema, jedinstvene prijenosne kompanije, dok se na entitetskim razinama formiraju regulatorne agencije i više takozvanih kćerki kompanija u oblasti proizvodnje i distribucije električne energije. Dok su na državnom nivou formirani i funkcionišu DERK nosi prijenos te regulatorne komisije u oba entiteta, dotle je u restrukturiranju kompanija učinjeno mnogo manje. U Republici Srpskoj su formirane kćerke kompanije u okviru elektroprivrede Republike Srpske holdinga, dok u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu napravljeni nikakvi koraci u tom pravcu – O razlozima kašnjenja većeg bosansko-hercegovačkog entiteta u restruktuiranju elektroprivrede Federacije Bosne i Hercegovine govori gospodin Husein Trumić. Stvaraju se određeni problemi pošto e, i rad parlamenta e, je kasnio i ove sve aktivnosti su naravno i u tom pravcu e, dugo ostale nepomaknute. Vjerovatno što se radi o vrlo složenom sistemu zatvaranja e, energetske situacije u Bosni i Hercegovini spajanjem rudnika u jednu cijelinu i elektroprivrede, tako da vjerovatno i to dodatno otežava e, uključivanje Bosne i Hercegovine, mhm. naravno i federalnog dijela energetskog sistema. Jedan od bitnih elemenata ovih akcionih planova je i razdvajanje djelatnosti proizvodnje distribucije i snabdjevanja električnom energijom koje su za sada zajednički posao elektroprivreda u Bosni i Hercegovini. Razdvajanje kompanija bi dalo uvidu stvarne troškove njihovog poslovanja, a to je jako bitno jer regulatori električne energije odobravaju cijenu struje na osnovu stvarnih troškova. Elektroprivreda Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice Herceg Bosne nisu izvršile odgovarajuće razdvajanje, dok je Republika Srpska to učinila pod okriljem kćerki kompanija, Za naš magazin govori Milorad Živković, savjetnik u Ministarstvu privrede, energetike i razvoja Republike Srpske. Elektroprivreda Republike Srpske, znači sprovodeći taj akcioni plan, izvršila registraciju deset pravnih subjekata od kojih se pet bavi proizvodnjom električne energije, a pet distribucijom električne energije. Na taj način praktično smo e, u elektroenergetskom sektoru dobili i pravno i računovodstveno razdvojena preduzeća i stvorili konkurenciju između proizvodnje i između distribucija. Nakon toga, e, s obzirom da u, u, u narednoj fazi iza korporatizacije slijedi faza komercijalizacije koja podrazumijeva jačanje postojećih privrednih subjekata koje se bavim tim djelatnošima do potpune liberalizacije tržišta. Mi smo u tom smislu organizovali mješoviti holding, znači koji podrazumijeva uvezivanje na bazi kapitala e, proizvodnih i elektrodistributivnih preduzeća. Ipak, Eldar Dizdarević smatra da ovaj proces ne ide u pravom smjeru i evo šta je rekao za našu emisiju. U zadnje vrijeme u oba elektroenergetska sektora i, i u RS-u i kod nas se dešavaju a, jako kupne, jako čudne a, a, stvari a, koje naravno usporavaju a, e, ono što bi vlada u principu trebala da radi, mislim da se posveti jel, a, provođenju akcijnog plana i razdvajanju a, prenosa distribucije i takvih stvari kod nas mi gledamo sukobe a, e, unutar jedne stranke oko kontroli nad elektroprivodom BiH s druge strane tamo u RS-u imamo čudnu privatizaciju termoelektrana gdje, je vlada Republike Srpske jel, pod veoma čudnim okolnostima uskačuje pravo malim dioničarima, prebacuje termoelektrane na e, društvo ograničene odgovornosti kojim, e, koje su pak u većinskom vlasništvu stranih kompanija. Ono što je Milorad Dodik govorio da neće biti privatizacija elektroenergijskog sektora, mi sad u principu to gledamo u RS-u. Regulatori električne energije su nadležni za regulisanje odnosa između proizvodnje, distribucije, kupaca i trgovaca električnom energijom. Oni izdaju dozvole za ovu djelatnost te propisuju kriterije za određivanje cijena struje. U Bosni i Hercegovini djeluju dva entitetska te jedan državni regulator. Po direktivama Evropske unije dozvoljeno je postojanje više regulatora, ali među njima mora postojati koordinacija kako bi se osigurala stabilna i istovjetna regulacija u čitavoj zemlji. O situaciji u našoj zemlji govori Edin Zametica, šef zajedničkih poslova Državne regulatorne komisije. U Bosni i Hercegovini postoje tri regulatorne komisije za električnu energiju, jedna uspostavljena na državnom nivou i druge dvije uspostavljene na entitetskom nivou. Državna regulira pitanja rada prenosnog sistema, upravljanja sistema međunarodne trgovine, dok ove entitetske reguliraju u osnovi djelatnost proizvodnje i distribucije. U dosadašnjem radu ove tri regulatorne komisije imaju korektnu saradnju, pravilnici i podzakonska akta koja su izdata su međusobno usaglašena, e, tako da ovaj rad karakteriše se može e, ocijeniti jednom vrlo dobrom ocjenom. Činjenica je da u Evropi jedino u Bosni i Hercegovini i Belgiji postoji više regulatora, e, ne ide u prilog opstanku ovakvog e, uređenja, Međutim, takva su zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini, ona treba biti poštovana od strane regulatora, a na parlamentima je da izvrše analizu ovakvog rada i ovakvog regulatornog okvira u Bosni i Hercegovini. Kako regulatori moraju voditi postupke na transparentan način, potrebno je da i javnost učestvuje u procesu odlučivanja. Koliko je ova praksa zastupljena u našoj zemlji, govori Zdenko Šimunović, predsjednik Federalne regulatorne komisije. Da vam kažem da je FERC juče imao sjednicu otvoreno za javnost na kojem smo odlučivali u tarifnom postupku koji je pokrenula elektroprijeda Bosne i Hercegovine dioničko društvo Sarajevo, gdje smo imali javni poziv, objavljen u javnim medijima, u dnevnim novinama, i poziv umješačima da se jave ko je zainteresiran da bude umješač u javnom postupku određivanja cijena kod elektroprijede BH. Izabrali smo šest umješača koji su aplicirali i postupak će biti javan u smislu da javnost može nazošiti, a samo umješači ferke mogu postavljati pitanja Eritrovidi BH. Znači postupak je u potpunosti transparentan. Osnivanjem nezavisnog operativnog sistema i elektroprijenosa Bosna i Hercegovina je ispoštovala dio evropskih direktiva i time je ispred mnogih evropskih država. Aktivnosti neovisnog operatora sistema pojašnjava Josip Dolić, član uprave ove firme, ali ipak smatra da bi njegov rad mogao biti nešto brži. Mi svoj posao moramo e, nastaviti raditi bez obzira da li su se e, neke aktivnosti završile ili nisu. E, sigurno da a, e, je u potpunosti e, završena reforma elektroenergetskog sektora, da bi model koji je Bosna i Hercegovina izabrala u smislu upravljanja radu prenosnom mrežom, a to je uspostava neovisnog operatora sistema i elektroprenosa Bosne i Hercegovine, a, e, a, e, radio u potpunosti besprijekorno. Znači, a, ne mogu reći da postoje problemi, nego smatramo da rad nosa traje i dalje, ali da bi on E, mogao isključivo sa tehničkog aspekta u smislu brži operativnosti posla mogao biti brži kada bi se u potpunosti završila e, reforma. Ugovor o energetskoj zajednici jugoistočne Evrope predstavlja veliku šansu da Bosna i Hercegovina, bar u ovom segmentu, uhvati priključak sa Evropskom unijom, Sa druge strane, veoma je važno ispuniti evropske direktive jer će se na taj način privući direktne investicije u sektor energetike u našoj zemlji, a time ćemo imati sigurno snabdjevanje strujom. U sljedećoj emisiji govorit ćemo konkretnije o implementaciji direktiva u sektoru gasa i elektroenergetskog sistema te koristima koje će građani imati od njihove provedbe. Sa vama je bio Dalio Sijah, emisiju produciralo Udruženje lokalnih radiostanica Alter Media. Srdačan pozdrav i do slušanja.